Antroji Samuelio knyga, 18 skyrius. Dovidas apžiūrėjo savo žmonės ir paskyrė jiems tūkstantininkus ir šimtininkus. Dovidas paskirstė karius į tris dalis. Jiems vadovavo Joabas, Cerujos sunus Abišajas, Joabo brolis ir Gatietis Itajas. Tuomet karalius tarė kariams, aš eisiu su jumis. Žmonės atsakė, tu neisi su mumis. Jei mes turėsime bėgti arba pusę mūsų žus, jie mūsų nežiūrės. Tu vertas dešimt tūkstančių mūsų. Būtų geriau, jei teiktų mums pagalbą iš miesto. Karalius jiems atsakė, darysiu, kas jums atrodo geriausia. Karalius stovėjo prie vartų, o visi žmonės išėjo po šimtą ir po tūkstantį. Karalius įsakė Joabui, Abišajui ir Itajui, saugokite mano vaiką apšalomą. Visi žmonės girdėjo tą karaliaus įsakymą vadams. Žmonės išėjo prieš Izraelį. Mūšis įvyko Efraimo miške. Dovido tarnai nugalėjo Izraelio žmonės ir tą dieną buvo nužudyta 20 tūkstančių vyrų. Mūšis išsiplėtė visoje apylinkėje. Miške pražuvo daugiau žmonių negu nuo kardo. Apšalomas susitiko su Dovido tarnais. Apšalomas jojo ant mulo. Kai Jomulas bėgo pro didelį ažolą, apšalomo galva įstrigo tarp ažolo šakų ir jis liko kaboti tarp dangaus ir žemės, o Jomulas, ant kurio jis jojo, nubėgo. Vienas vyras tai pamatęs pranešė Joabui, aš mačiau apšalomą pakibusi ažole. Joabas jam tarė, jei jį matei, kodėl jo neužmušiai? aš būčiau tau davęs dešimt sidabrinių ir diržą. Vyras atsakė Joabui, jei duotum ir tūkstantį sidabrinių, nepakelčiau savo rankos prieš karaliaus sūnų. Juk karalius mums girdint įsakė tau, Abišajui ir Itajui, kad ir kas būtų, saugokite mano sūnų apšalomą. Jei aš būčiau taip padaręs, mano gyvybei grėstų pavojus, nes nuo karalius nieko nėra paslėpta ir tu pats būtum prieš mane. Juabas tarė, aš negaiščiu čia su tavimi. Paėmęs tris jėtis į rankas, įsmeigė jas apšalomui į širdį, kuris dar gyvas kabojo ažole. Po to atėję dešimt jaunuolių, Juabo ginklanešių, nužudė apšalomą. Juabui sutrimitavus, žmonės nustojo vytis Izraelitus, nes Juabas juos sulaikė. Paėmė apšalomą, įmetė jį į gilę duobę, miške ir ant jo sukrovė didelę akmenų krūvą. Izraelitai pabėgo į savo palapines. Apšalomas, dar gyvas būdamas, pasistatė savo paminklą karaliaus slėnyje, galvodamas, neturiu sunaus, kuris išlaikytų mano vardą. Jis pavadino paminklą savo vardu. Ir iki šios dienos jis vadinamas Apšalomo paminklu. Cadoko sūnus Ahimaacas prašė Joabo, Leisk man nubėgti ir pranešti karaliui, kaip viešpats atlygino jo priešams. Juabas atsakė jam, ne šiandien, kitą dieną galėsi pranešti žinę, bet šiandien tau neleidžiu, nes žuvo karaliaus sunus. Juabas įsakė vienam kušitui eiti ir pranešti karaliui, ką matė. Kušitas nusilenkė Joabui ir nubėgo. Cedoko sūnus Ahimaacas dar kartą prašė Joabo, kad ir kas būtų, leisk man bėgti paskui kušitą. Joabas tarė, kodėl tu nori bėgti, mano sūnau? Tu nenuneši geros žinios. Bet Ahimacas tarė, kad ir kas būtų, aš bėgsiu. Juabas jam atsakė, bėg, Ahimacas bėgo lygumos keliu ir pralenkė kušitą. Dovidas sėdėjo tarpuvartėje, o sargybinis stovėjo ant vartų stogo ir mūro sienos. Pakėlęs akis, jis pamatė bėgantį vyrą. Sargybinis pranešė tai karaliui. Karalius tarė, jei jis vienas, tai sužinė, o tas vis artėjo. Tuo tarpu sargybinis pamatė kitą bėgantį vyrą ir vėl pranešė vartų sargui. Štai, kitas vyras atbėga. Karalius tarė ir šitas atneša žinę. Sargybinis tarė. Pirmasis vyras bėga panašiai kaip Cadoko sūnus Ahimaacas. Karalius atsiliepė. Tai geras vyras. Jis atneša gerą žinę. Ahimacas, priartėjęs tarė karaliui, ramybė tau, parpuolęs veidų į žemę prieš karalių kalbėjo. Palaimintas viešpats, tavo dievas, kuris atidavė mums vyrus, kurie buvo pakėlę ranką prieš tave, karaliau. Karalius paklausė, ar apšalomas gyvas. Ahimacas atsakė, Mačiau didelį samišį prieš išbėgdamas pas tave, bet nežinau, kas atsitiko. Karalius įsakė, pasitrauk ir atsistok čia. Jis pasitraukė ir stovėjo. Atbėgo ir kušitas. Jis tarė, gera žinia mano valdovui karaliui. Šiandien viešpats atlygino visiems, kurie prieš tave sukilo. Karalius paklausė, ar apšalomas gyvas. Kušitas atsakė, tegul visiems karaliaus priešams taip atsitinka, kaip tam jaunuoliui. Karalius labai susijaudino. Nuėjęs į aukštutinį kambarį, jis verkė. Mano sūnau apšalomai, mano sūnau, mano sūnau apšalomai o kad aš būčiau miręs vietoj tavęs, apšalomai. Mano sūnau, mano sūnau,